الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى كنت كيمت محمد صلاة سلام زنفكيه نبدي وتكوك موسم ورمضان نبعد سيكو موجة أمام mbili kwenda Ramadhani ikawa ni kuondoka na tutafikiwa na siku ya Eid na kunazo ahkama ambazo kwamba zinafungamana na siku hizi miongoni mwa hizo ahkam ni zakatu al-fitr naam na zakatu al-fitr ni jambo ambalo kwamba wengi wanalifahamu ila ni muhimu zaidi kukumbushana ili iwe wazi kwa kila Muislamu afahamu ni lipi la kufuata tutaweza kufanya talkhis tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe na kufahamu na vile vile tuwe na kufahamika anasema Sheikh tukatamamu minna fi fiqh alkitabi wa sahihi sunna ambaye kwamba ameandika kitabu ni Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azzazi anasema Sheikh ya kwanza kabisa ni hukmuha hukmu ya zakatul fitr anasema hiya wajibatun ala kulli fardin min almuslimin saghiran kana au kabiran ذكرا أو أنثى حرا au abda hukumu yake ni gani anasema sheikh hiya wajibatun hiyo ni wajib na lazima juu ya kila muislamu awe mdogo ama mkubwa awe mwanaume ama mwanamke awe yupo huru ama ni mtumwa wote inakuwa ni wajibu kwa wao kuweza kutoa zakatul fitr في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين كتك صحيحين imepokewa na ibn Umar radhi Allah subhanahu wa ta'ala iwaendee anasema Rasul alayhi salatu wassalam alisema faradha Rasulullah yani Ibn Umar anasema alifaradhisha Rasul wa Allah subhanahu wa ta'ala zakat al-fitr hiyo zaka ya fitr saa min tamrin ambacho ilikuwa inatolewa wakati wao ni saa min tamrin wanasema hizi mikono minne ya tende hiyo ilikuwa ni zakatul fitr yao au saa min sha'ir ama mikono minne ya unga ala al-abdi hiyo ambayo kwamba anafaa kutoa ni yule ambaye kwamba ni abd ambaye kwamba yuko katika miliki ya watu yani ni katika wale ambao kwamba ni watumwa walhur vile vile ambaye kwamba yuko uhuru anafaa kutoa wadhakar mwanamume waluntha vile vile mwanamke wasaghir mdogo kabir min almuslimin miongoni mwa waislamu maulama wameafikiana kwamba sadaqa ya fitr ni jambo la lazima kwa kila muislamu awe mdogo mkubwa awe huru ama ni mtumwa ingawa wengine walisema kuwa ni sunna walakin arrajih huwa alwujub ambayo kwamba ni rajih ni kuwa ni lazima kwa kila ambayo kwamba ametajwa katika hadithi hii tutaangazia vile vile ya pili anavyosema Sheikh thanian mata shuri'at iliwekwa katika sheria wakati gani anasema shuri'at zakat al-fitr fi sha'ban min as-sanati ath-thaniyati min al-hijra iliwekwa katika sheria zakat al-fitr katika mwezi wa sha'ban katika mwaka wa pili ya hijra thalithan ya tatu ni al-hikmatu min mashru'iyyatihi iliwekwa kwa sheria kwa hikma gani hiyo zakata alfitri imewekwa kwa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma gani anasema Sheikh ibn Abbas na radiyallahu anhuma qal فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة masakin, ama طعمة masakin. hikma yake ni hii ifuatayo katika hadithi iliyopokewa na Ibn Abbas radhiyallahu subhanahu wa ta'ala mfikie pamoja na mzazi wake anasema faradha rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitr rasul alayhi salatu wasallam alifaradhisha zaka ya fitr ambayo kwamba tunaitwa inatolewa na siku ya mwisho wa Ramadhani anasema ya kwanza kabisa faida yake ama hikma yake ni tuhuratan lisaimi min al-laghwi war-rafath ni itakuwa ni sababu ya kutahirisha na kusafisha zile makosa ambazo kwamba zilipatikaniwa kwa yule mwenye kufunga min al-lahwi war-rafath wa huwa al-fuhsh min al-kalam mwenye kufunga mara nyingine hupitiwa na wakati ambao kwamba anakuwa ni mwenye kuzungumza maneno ambayo kwamba ni mabaya hasa ambayo kwamba atatoa zakatul fitr basi inakuwa ni sababu ya kuweza kusafisha yale ambayo kwamba aliyafanya katika mazungumzo mabaya ndani ya mchana wake wa Ramadhani. thania annaha tumatan lilmasakin Yaani hikma ya kutoa zakatul alfitr ni kwa ajili ya kuwalisha wale masakin ambao kwamba wapo katika mjitamaa na hawana uwezo ومواساة لهم في هذا اليوم حتى يشاركوا يشارك الأغنياء فرحة للعبد فرحة للعبد فرحة العيد عفوا فرحة العيد anasema hikma ya pili ni kuwalisha masakini na kuwafanya kuwa sawa katika kusherehekea na wale wenzao ambao kwamba ni matajiri waweze kufurahia pamoja na matajiri wanakuwa na wenye kuandaa mazingira ya chakula sampuli tofauti tofauti vile vile hawa masakin waweze kushirikiana katika sherehe hiyo pamoja na matajiri wakiwa na chakula vile vile hiyo ndiyo hikma ya kuwekwa katika sheria hiyo zakatul fitr ya kwanza tumesema ni kuweza kusafisha yale makosa ambayo kwamba mfungaji alikuwa anayafanya katika funga yake katika mazungumzo mabaya na ya pili ni kuwalisha masakin ili waweze kuona vile vile wapo katika sherehe na wale matajiri rabi'an yanne ala man tajibu zakatu alfitr je ni nani namlazimu kuweza kutoa zakatu alfitr hadithi tumetangulia kuisoma ya kwanza ambayo kwamba tumesema ilipokea na ibn Umar amesema wamefaradhishiwa watu hawa wafuatayo ala alabd wal hur ni mtu ambaye kwamba ni mtumwa na yule ambaye kwamba yuko huru wadhakar mwanamume mtu yote ambaye kwamba ni mwanamume atakuwa amefaradhishiwa zakatul fitr wal untha na yote mwanamke wasaghir na wadogo vile vile wamefaradhishiwa zakatul fitr wal kabir na wakubwa min almuslimina katika uislamu waislamu فعلى هذا هي واجبة على idha malaka sa'an yazidu 'ala على wa وقوت man tajibu nafaqatuhum 'alayhi ويزيد عن حوائجه الأصلية ويتعلق بذلك مسائل anasema Sheikh basi juu ya hilo inakuwa ni lazima kwa kila Muislamu ambaye kwamba atakuwa mwenye kumiliki chakula ambaye kwamba imezidi katika ile chakula ambaye kwamba anahitaji itawatosha wale ambao kwamba wako chini yake vile vile akona chakula ambacho kwamba kitamtosha na wale ambao kwamba wako chini yake basi inakuwa ni lazima kwake yeye kuweza kutoa na zakatul fitr kwa kuwasaidia wale ambao kwamba hawana uwezo yeyote ambaye kwamba ako na chakula ambaye kwamba itamtosha siku hiyo pamoja na wale ambao kwamba chini yake basi anapaswa kutoa sadaka kisha Sheikh amesema hunaka masail ambayo kwamba yanakuja chini almas'alatu alula hal tajibu ala zawja je inamlazimu mwanamke yani mtu ako na mume wake je inamlazimu kutoa hiyo zakatu fitr Naam, hii ni mambo makubwa ambayo kwamba inshallah tutaweza kuchukua nukta kidogo tu ili siweze kuchanganya watu. Naam, kaulu rajih kwa hili ni Sheikh anasema kama mume yupo basi haitamlazimu huyu mwanamke. Kama mume yupo haitamlazimu huyo mwanamke kwa dalili gani? Wastadallu ala dhalika bima thabata عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يعطي صدقه الفطر عن جميع أهله يالكوا ابن عمر أنطوى صدقه الفطر كواتواك وته وصغيرهم وكبيرهم alikuwa anatoa kwa wale wadogo zake na wale ambao ni wakubwa hapo ndani amma yaudu wa raqiqihi wa raqiqi nisaihi alikuwa anatoa sadaka kwa watoto wake ima ni wadogo ama ni wakubwa na vile vile alikuwa anatoa kwa wale yake wote na vile vile anatoa kwa wale watumwa wake na wale watumwa za wake wake kwa hiyo ina maana kwamba haitamlazimu huyu mwanamke huyu mwanamke haitakuwa ni lazima kwake yeye kuweza kutoa sadaka naam nadhani masala tutaenda ziada kwa sababu ili ifahamike almasala thania hal tajibu ala saghir je ni lazima kwa mdogo kuweza kutoa sadaqa ama zakatul fitr anasema asahih annaha tajibu alayhi Sheikh anasema sahih ni lazima kwake yeye kuweza kutoa huyo mdogo kwa kauli ya Rasul alayhi salatu wasallam aliposema saghiruhum wa kabiruhum wa hiya min mali min malihi in kana lahu mali kama mdogo huyo ako na mali basi itampasa itapaswa kutolewa kwa mali yake wa in lam yakul lahu malun fa in fa inna fitratuhu tajibu ala man talzimuhu nafaqa kama huyu bwana mdogo hana mali basi inarudi kwa yule ambaye kwamba anamsimamia ima ni baba yake ama yote hiyo na hiyo ndio rai ya jumhurul ulama kwa hiyo mdogo anafaa kutoa endapo atakuwa na mali kama hana mali basi inarudi majukumu kwa wale ambao kwamba wako juu yake masala nyingine inakuja hal takhruj hal tukhrij zakatul fitr ala aljanin je anatolewa zakatul fitr yule ambaye kwamba yupo kwenye kizazi cha mama yake yani mtoto ambaye kwamba yupo bado tumboni je anafaa kutolewa zakatul fitr jumhuru alfuqaha ala anna zakat الفطر la tajibu ala aljanin jumhuri ya mafuqaha wanasema kwamba haitakuwa lazima kwa kile ambacho kwamba kiko tumboni yani mtoto ambaye kwamba hajazaliwa kutolewa zakat al-fitr na hiyo maulama ambao kwamba wameitamka hiyo miongoni mwao ni Ibn Hazm anasema dhahab Ibn Hazm ila anna aljanina idha kamala 120 yawman wajaba anhu zakat ina qawli ya Ibn Hazm anasema janini kikamilisha siku mia na ishirini basi italazimika kwake kutolewa zaka yani italazimika kwa wale ambao kwamba wako wasimamizi wake mzazi wake kumtolea zakat wadhakara fi dhalika ba'd athara kaleta dalili naam miongoni mwa dalili wasahih kauli ambayo kwamba ni sahih na rajih anasema ma dhahaba ilayhi aljumhur ni yale ambayo kwamba jumhur ulama wameisema li'annahu sallallahu alayhi wasallam bayana alladhina yajibu alayhim zakat alfitr rasul alayhi salatu wasallam ameweka wazi kwa wale ambao kwamba inawalazimu kutoa zakat alfitr walam yadhkur aljanim rasul alayhi salatu wasallam kutaja janini walafdhu saghir na lafdhi ya rasul alayhi salatu wasalam kusema saghir la yashmuluhu haikusanyi janin natumai imefahamika yani janin hatakuwa ni mwenye kutoa zakat al-fitr wala haimlazimiki kwa sababu kauli ya rasul alayhi salatu wasalam inasema saghir na hiyo saghir haingii ndani ya janin miqdar alwajib fi zakat al kiasi ambayo kwamba itamlazimu mwenye kutoa zakat alfitr ni ipi anasema alwajibu fi zakat alfitr saa' min aqwat albalad kama wurida fi alhadith itakuwa ni lazima kwa mtu kutoa zakat alfitr saa ni kiasi ya hizi mikono minne kwa chakula ambacho kwamba ni maarufu kwa sehemu kama zamani walikuwa wanatoa tende kwa sababu ilikuwa chakula maarufu na ngano Naam na kuna sehemu ambazo kwamba kunazo chakula ambazo kwamba ni maarufu kama huku kwetu watu mara nyingi hutumia mchele na mna wengine hutumia ngano na mna kadhalika ambazo kwamba ni maarufu nasima Allah naam zote hizi ni chakula ambazo kwamba uh, inatumiwa katika sehemu za huku kwetu basi itampasa mwenye kutoa aweze kutoa mikono minne yani hizi mikono miwili mtu anazishikanisha kisha anachota mchele anaweka mara nne kisha anatoa zakatul fitr kwa wale ambao kwamba wanahitaji ama vile vile ngano ama unga na kadhalik wanahwi dhalik na dalili ambayo kwamba inaonesha kwamba zama hizo walikuwa wanatoa nini ni dalili ambayo kwamba inatokea katika hadithi iliyopokewa na Abi Sa'id al-Khudri قال كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ساعة من طعام ولكوا في لفيلة ونتوى تقولة زما رسول عليه الصلاة والسلام وكان طعامنا شعير الشعير نتقولتات ولكواني نغانو والزبيب نزبيب والتمر نفيلة فيلة تامة نعم نهوك كويتو نتفوتي ساسا شيخ أنا سيما فدل ذلك على أن المعتبر طعام أهل البلد هي نونيسة كومبا chakula ya watu wa sehemu ile ndio nafaa kutolewa kama vile al-urz ambayo kwamba ni mchele wadhurra walqumh wa ghairi unga na kadhalika hata kama hadithi haijapatikaniwa sarihi yenye kusema urz na kadhalik walakin uh, bi Sa'id al-Khudri anasema radiyallahu anhu kwamba walikuwa wanatoa chakula wakati huo walikuwa wanatoa chakula wakati huo ili tusiweze kurefusha tutaweza kukuja moja kwa moja ah, tushaeleza Ibn Uthaymeen rahimahullahu anasema kwamba maulama wamesema saa ni hizi mikono miwili zikiwekwa pamoja naam na hiyo ndiyo inapimiwa ya mwisho tutaangazia ni waqt wujubu zakat al-fitr kwa sababu ya wakati waqt wujubu zakat al-fitr wakati gani itamlazimu mwenye kutoa zakat al-fitr kuitoa hiyo zaka anasema Sheikh wamekhtalifiana ma ulama katika hilo ni wakati gani ambayo kama inafaa kutolewa kuna kauli mbili قول ya kwanza ni anna waqta alwujub bighurub shams ila akhir yawm min ramadan wakati yenyewe wanasema ni pale jua inapozama inapozama jua akhiru yaumi ama min ramadhan siku ya mwisho wa ramadhani ikishazama jua tu basi papo hapo inakuwa wakati imeshafika ya kutoa naam zakatul fitr وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري يعني مذهب يا امام الشافعي نا احمد نا اسحاق نا ثوري وروايه عن مالك وهذا الراي huwa al-arjah anasema hii ni riwaya kutoka kwa Malik na hii rai ndiyo arjah ndiyo uh, imerajihishwa zaidi yani ndiyo rai nzuri zaidi lianaha wajabat tuhratan lisaim wa sawm yantahi bi ghurub shamsi akhir ramadan kwa sababu gani wamerajihisha hii kwa sababu wanasema ni tuhratan lisaim ni kusafisha yale makosa ambayo kwamba mwenye kufunga alifanya katika kuzungumza mambo mabaya na saumu inaisha lini saumu inaisha inapozama jua yani hapa ramadhani inakuwa imekwisha na hiyo ndio siku ya mwisho wa ramadhani kwa hiyo kwa hiyo wakati jua inapozama tu inafaa watu kuanza kutoa zakatul fitr na wanasema hii ndio kauli ambayo kama ni rajih athani kauli ya pili wanasema anna waqta alwujub bi tulu' alfajr yawm al-eid ni inapochomoa inapochomoza jua siku ya Eid katika fajr ya siku ya Eid hiyo ni kauli ya pili. Wanasema ya kwanza inapozama jua na amna kesho ndio Eid, basi moja kwa moja inaanza wakati wa kutoa zakat. Kauli ya pili wanasema ni inapocho inapo yani inapozama jua tunasema kwanza. Ya pili ni inapochomoa. Inapochomoza jua fajiri ya siku ya Eid ndio inaanza wakati wa kutoa zakat al-fitr, na hiyo ni madhhabi ya Abu Hanifa wa ashabihi wal-Layth wa riwayat al-ukhra an Malik hii ni riwaya nyingine vile vile imepokea kutoka kwa Malik lianaha qurbatun tataallaqu bi yawm al-Eid falam yataqaddam wujubiha yawm al-Eid al-udhiyah tutatosheleka na kauli ya kwanza tutatosheka na kauli ya kwanza ambayo kwamba maulama wameungana wakasema kwa ndio wajih ya wakati wa kutoa zakat al-fitr inafaa kutolewa pale inapozama jua ambayo kama ni siku ya Ramadhani ya mwisho basi papo hapo ndio watu wanafaa kutoa hiyo zakatul fitr na endapo mulahadha muhimu mtu atakuwa ni mwenye kuchelewesha zakatul fitr mpaka itakapofika wakati wa sala mpaka ikitakapofika wakati wa sala na hajatoa basi atakapotoa hiyo zakatul fitr yake itakuwa ni sadaqa wala haitoingia katika zakatul fitr. Kwa hiyo ni muhimu zaidi kuweza kuchunga muda huo. Naam, ni muhimu zaidi kuweza kuchunga muda huo ambao kwamba umewekwa na sheria. Ikishazama jua siku ya mwisho wa Ramadhani, moja kwa moja watu waanze kushughulika na kutoa zakatul fitr ili wale wenye kuipokea vile vile waweze kujiandaa na mapema kwa ajili ya kuandalia watu wao kule nyumbani. Lakini endapo mtu akisubiri mpaka saa zile sala inaelekea kuanza Naam ndio anakuja kusimama kule kuanza kuuliza nani maskini, nani naam inakuwa ni makosa na hiyo huenda akakosa fadhila ya kuweza kupata kuhusiana na hii zakat al-fitr na ni muhimu zaidi kuweza kutoa kwa sababu Rasul alayhi salatu wasallam anasema ni ina faida mbili kubwa faida ya kwanza ni tahara lisaim inakuwa ni kusafisha zile makosa yule mwenye kufunga kwa mazungumzo ambayo kama alizungumza mabaya na vile vile inakuwa ni kuwasaidia wale ambao kwamba ni masakini waweze kuhisi vile vile furaha katika siku ya Eid. Kwa machache tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tujalie miongoni mwa wenye kusikia khairi na kuyafuata. Naomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atutakabalie saumu yetu na qiyam zetu vile vile atuepushe miongoni mwa wale ambao kwamba watakuwa wanaingia katika moto wa jahannam na tujalie miongoni mwa wale ambao kwamba watangia jannatul firdaus ala مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بغير حساب ولا سابق عذاب صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك